Jimat punya cerita dengan judul Nantang Demit Dongkueh kiriman dari Jimat Resfakih Desa Kalirjo. kita alami tahun rong ewu 16 Sritani mangkene Lumprahe bocah isih nom seneng melek bengi jagongan sak genai Bengi iku malam minggu Aku Yanto Imam Lanarit melumpuk bareng meng emperan musola Yanto sing penasaran karo hal-hal gaib banjur nakoni aku Nah, gak lintas gaib neh Aku mesem banjur jawab. Lagi males Yan. Hawane gak nyemangati. Lagian kene iki gak kena gemen-gemen Yan. Biyen aku njajal narik keris wae sing metu malah gendru Pemeneh eling arep bentut iku to. <laughs> Arif banjur sumbar ngomong ngono kuwi neh. Sajak keweden bocahe. Aku banjur terus neruske cerita. Resiku ya tau ditunggone tanggoku yan pitung dina pitung bengi ya nganggur gak oleh apa-apa. yan lekku mendinane turu langgar. Tengah wengi nglilir banjur diweruhi kapal sing ditumpahi wong ireng-ireng lewat mburu sirae. Jare dalane sampe domayung. Wonge mlungu yen ancane wong kendel, ha ya ora wedi. Terus anaknya Pak Yai sing wedok biye saya cilik tau digawa demit dong kluwe wis digendong. Sujune konangan bapake, jare bapake. Lho lho lho, anakku pe mbok ning ndi? Pak gowo ning alamku. Wong bocah gawe kelambi putih ngisore abang. Aku seneng nek lu bocah dolanan nok kene nganggo kelambi putih ngisore abang. Jarine Pak Yai, lho lho lho, kuwi kelambi sekolah e. Eh. Donga anakku mbok gawa nek kowe diseneni Bu Guru piye? Langsung diseleke gak sida digawa yan. Kanca-kanca padha guyu kabeh, jarine kok aneh-aneh wae. Yanto banjur takon meneh. Nah, jari ana rantai masih, Mbah. Iya, iku rantai kapal iku yan. Tapi yo panggah gak ana sing entuk warisan rantai masiku. iku. wis tau ditunggoni Mbah Ribereng tapi panggah gak metu disumbari Mbah Yai walah Mbah Mbah nek tera bagianku lak diwenehke to Mbah aku yanto imam banjur guyu maneh arip kusuk dolanan HP Mbah wis wengi jajan rawang Mbah arip banjur muni Duh mulai ta Engko aku mulai terlalu. Konco-konco podo nguyu kabeh. Aku mulai buka ilmu batin JAN remeng-remeng aku seneng latih kebatinanku. Apa mbah sing metu? Aku jawab. Macan putih yan, anak siji ku nok pojan dong luwe. Lagi bayi ngomong-ngomong karo konco-konco, koncoku sing jenenge Badun terus marane aku lan kanca-kancane musala. Bareng krungu aku kanca-kancaku mbahas gal gaib, koncoku Badun langsung wae. Ora ana omonge mbukak ritual nok tegalan ngarep musala. kancaku Arif banjur muni. Capamer iku pas lagi iso-isone bae. Aku mesem. Yo wis, ben delok wae lah. Ritual bukaan kembangan dungo-dungo mulai diwocolan digerakno. Koncoku badun. Aku Imam Arif lan Yanto bagian delok polai. Angin bengi kang adem mulai memecah tintrime tengah wengiku. nyolot suwe koncoku badun mulai gaur-gaur setruman gai perang karu hal gaib aku sing muruh dewe nantang akhirnya tak undang kabewai tetek bengek sing manggonono dong kluwe koncoku badun kualan gelindungan rakaru-karuan Ari banjur ngomong nong imam gelap man dilongkas lah walah kelo, modar imam guyang-guyu karu menceti hp rodok suwe kancaku mulai kepental banjur muntah-muntah Arif banjur sumbar. Lho, tenan ta, Ki? Delok, ah, delok. Ah. Wis, Rip, mesake tulungi ayo. Ken wae gak usah. Aku sing mulai prihatin banjur marani Badun. Awake tak netralke, banjur bocahe tak kondang balik. Aku sing urung kelar karo urusanku sigap buka kebantinanku. Banjur weruh sing nyerang lan royok Badun. Mulai mbah tuwek bocah cilik macan putih wong wadon padha ngepung aku. matane podo mendelik ngiwasi aku koyo-koyo ameh ngruyuk aku aku banjur tarik napas jeru musatno energi no seluruh awak banjur ngedruk lemah Allahu Akbar saknaliko kabeh mental keplayu Alhamdulillah banjur aku balik no kerumunane konco-konco terus ngajak ngalih soko panggunaniku aneh Sak durunge wayahe arep kalih ana wit gedang kang dioyok-goyok nanging ra ana wujute sing goyok. aku banjur duduke cacah. He delon kae wit gedange doyok-doyok. Aku banjur melayu marani panggonan iku. Kontak batinku banjur kaya krungu swara tanpa rupa. Mae apa to pengi-pengi ramu-ramu nek kene. Nyengre ana rakyatku padha wedi. Aja ganggu rakyatku nek ra pengin awakmu tak ganggu. Jembah punten sepurane, Mbah. aku rani atau brabrik panggon kene mbah wis coba lene meh uca lagi dek ini suruh kok us bayani jimbah sepurani pokoknya aku terus bali neng konco-konco produk gergetan aku banjur muni iki piye to dun sing ngongkon awakmu sapa ora panggonan gemen-gemen kene iki urung kuat kowe untung gak mutah getih kowe cara mbok terusno lak, jebol wadamu getihmu metu loro kabeh sapa sing tanggung jawab Badun banjur jawab malah mas apa tenan karepku ya pengin dadekne macan putih mau kodamku mas Mbolah, ayo do mulih hawane nyorot panas iki semene pengalamanku pesen kanggo jimatres-jimatres aja seneng gawe kodam kodamane ning awak mundak ngrusak akal sehat angel ngendalekne amarah Garai tingkai ora pati bener. Mintalah perlindungan hanya pada zat yang maha melindungi saja. Niscaya selamat dunia akhirat. Salam Jimatres, salam misteri. Auuu.